وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين برادران الكرام عزيز ومعتبر mo'tabar otaxonlar أكوك ukalar qora akalar sohibi xonadon alloh haq subhanahu va taoloning fazli karami ila bugun mana bu xonadonda katta bir shodiyona ahdul nikoh marosimi bo'lib turibdi alloh haq subhanahu va taolo xonadonda yangi bir islomiy oila bo'layotganligini nasib qilib uning shukronasiga alloh uchun bir e'loniy dasturxon yozibdilar alloh bu xonadonda ehsonlarni qabul aylagan bo'lsin yangi bo'layotgan oilamizni shar'iy islomiy oiladan bo'lmoqligini nasib aylasin azizlar alhamdulillah kim sizu bizlar mana shunday bir to'ylarimizni parvardigor olamni rizoligi uchun qilishlik holatiga o'tdik har bir ehsonlarda allohni rizo qilmoqlik maqsadida uyushtirishlik nikoh to'yi bo'lsin u aqiqa bo'lsin va boshqa holatlar bo'lsin shariatga muvofiq qilishlikni bizlarda odat qilindi ammo mana shu qilinayotgan marosimlarda bizlarda ehson deb aytadilar ehson deb yuritiladi har qanday marosimda bizlarda xususan andijonda ehson deyishlik odati bor aslida o'zi ehson nima edi nima uchun bizni ulamolar ustozlar o'tmish ajdodlarimiz shunday marosimlarga ehson nomini berdilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga kelib savol berilinganda mal ihsanu deb savol berilindi ehson nima deb so'radilar rasulimizdan ehson nima o'zi deb so'raganlarida sarvara koinot alayhissalom javob berdilarki al ihson an ta'budulloha kaannaka tarohu dedilar fa illam taro va huva yarak dedilar ehson degani shunday narsaki sen ollohga xuddi ollohni ko'rib turgandaqa ibodat qilishliging agar sen bunga qodir bo'lmasang ollohni ko'rib turgandaqa darajada ibodat qila olmasang olloh seni ko'rib turganini his qilib ibodat qilishligin ehson deyiladi mana bu narsa demak haqiqiy ehson nima ekanligiga javob bo'ladi yana bir o'sha javobga to'xtaladigan bo'lsak demak ehson deganda rasulimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa biror gapni qo'shmadilar balki ehson bu sen ollohni ko'rib turganingdaqa ibodat qilishlik agar bunga qodir bo'lmasang olloh seni ko'rib turganini tasavvur his qilib qiladigan ibodating bu ehson dedilar ho'p nima uchun bo'lmasa bizlarda bunday marosimlarda ehson deb atalishlik odat tusiga kirdi demak bu ehson olloh uchun bo'lishligi lozim bo'lar ekan solinayotgan dasturxon ham qilinayotgan har bir ziyofatni hammasi go'yoki olloh ko'rib turgandaqa his qilib yoki biz ollohni ko'rib turgan bir holatda ibodat holatiga olib chiqilsin degan maqsadda mana shuni ehson deganlar ulug'lar ana bizlarda ham buni ehson deb atalinyapti ekan ilohim har bir qilinayotgan ehsonlarimiz haqiqatda xolis olloh uchun bo'lmoqligini nasib qilsin beriyo bo'lishligini olloh nasib qilsin va mana shu ehsonlarni qilguvchi har bir muhsinlar hamma ishlarimizda har bir ibodatimizda parvardigori olamni o'ziga xolis beriyo ibodat qilishligimizni alloh muvofiq aylagan bo'lsin bugungi bu marosimimiz valima marosimi ekan mana kuyov to'ramiz o'tiribdilar kechagina kelin tomonda bo'lib suhbat qilgan edik u xonadonda ham duo takbirlarda qildik qur'onlar o'qilindi bir qancha ulug' mehmonlar tashrif buyurdilar mana endi bugun haqiqiy o'sha nikohni e'loni bo'lib mana bu valimada o'tiribmiz bizlar hozir siz azizlarni ixtiyoringlar bilan sizlarni guvohliginglarda kuyov to'ramizga ma'lum bir shar'iy nasihatlarni qilamiz bu nasihatlar zero kuyov tomoniga bo'lsada bu yerda o'tirgan barcha qavm musulmon birodarlarimiz ham o'zimizga olamiz degan umiddamiz zero bu nasihatni qilayotgan biz emas balki shariat deb qabul qilasizlar va kuyov turamiz va oldida o'tirgan jo'ralarimiz yaxshi quloq solib ushbu nasihatni oladilar holbuki bular ancha yosh uylanyaptilar balkim o'zlarining jo'ralari ichida eng peshqadamlaridan bo'lsalar kerak chunki kuyov jo'ralar ham o'zlari ham ushbu qilinayotgan maizaga yaxshi quloq solib o'tiradi degan umidda suhbatimizni boshlaymiz inshaalloh va kuyov to'ra tomoniga qilinadigan har bir nasihat shariat tomonidan bo'ladi inshaalloh aziz kuyov ukamiz muhtaram birodarimiz bugun alloh subhanahu va taoloning fazli ila siz ulug' bir allohning ne'matini nasidasini surib turibsiz bugun alloh taolo sizni oila qurishlik kabi ulkan bir ne'mat bilan ne'matlantirdi bizlar nima uchun bitta oila tashkil bo'lsa xursand bo'lamiz chunki bitta musulmon oilasi tashkil bo'ldi bitta ummati muhammad alayhissalotu vassalam tashkil bo'ldi ya'ni bitta oila bitta sunnat tashkil bo'lgandan keyin o'sha oiladan endi ummati muhammad alayhissalom ko'payadi degan umidda turamiz har bir tashkil bo'layotgan oila haqqiga biz duo qilib turamiz kim bizning jamiyatimizga yana bitta oila qo'shildi inshaalloh alloh nasib aylasa bu oiladan hali ko'p ko'p musulmon farzandlar dunyoga kelajak degan orzuda turamiz shuning uchun bizlar bugun sizni yangi bo'layotgan oilangizdan ham xursand va shod bo'lib haqqingizga duo qilib turibmizki allohni marhamati bilan siz bugun o'sha musulmon jamiyatiga qo'shilayotgan bitta mamlakat ya'ni bitta kichkinagina mamlakat deb ataladigan oilani tashkil qildingiz alloh sizga buni muborakli qilsin bundan keyingi hayotlaringizda ham mana shunday chiroyli ne'matlardan alloh bahramand qilgan bo'lsin aziz ukajonim muhtaram birodarim siz bugun nikoh degan ulug' bir ne'matda turib kelinni sizni huzuringizga olib kelib qabul qildingizmi deb so'ralingan mahalda siz qabul qildim deb javob berdingiz kelini esa avval bag'ishladingizmi deganda bag'ishladim dedilar siz qabul qildim dedingiz ushbu muqaddas so'z azizlar qadrli bo'lgan so'z bugun mana kuyov tomonimizdan va kelin tomonidan aytilingan bo'lsa bu yerda o'tirgan har bir erkak kishining hayotidagi eng unutilmas eng bir ajib so'zlardan biri bo'ladiki o'sha nikohni qabul qildim deyishligi bittagina qabul qildim degan so'z bilan bitta oila tashkil bo'lyapti qabul qildim deb qo'yishlikni o'zi bilan bu katta ne'mat bag'ishladim deyishlik bilan katta bir oilaning a'zosi bo'lishlikka rozi bo'lyapti lekin mana shuni ichida yotgan ulkan ulkan bir voqea ulkan bir haqiqat yotibdiki mana bu narsani bag'ishladim va qabul qildim deyayotgan har bir birodarlarimiz bilishi kerak aziz kuyov to'ramizga bugun kelinimiz bag'ishladim deyishlari man bugun butun umrimni sizga baxshida qildim buni buyog'iga siz bilan chiroyli bir hayot kechiraman va alloh va butun o'tirgan guvohlarni oldida sizga va'da qilib aytamanki sizni do'stlaringiz mani do'stlarim sizlarni sizni dushmaningiz mani dushmanim sizni ota onangiz mani ota onamdek qabul qilaman va butun umr sizga itoatda o'taman degan va'dalarni berdilar ushbu va'dani kelin o'zining chin qalbidan aytishligi shariatda matlub talab qilingan narsadir chunki agar qiz bolani majbur qilinsa nikoh nikoh bo'lmaydi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam mana shu majburlamaslik uchun ham qiz bolaga o'zini ixtiyorini berdilar birortasini ham majburlashdan qaytardilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bunga hujjat dalillar keltiriladigan bo'lsa ayollar jamoasidan bir nechta jamoada oldilarida turgan edi o'sha jamoada turgan ayollar sarvar koinotga har xil savollarni berayotgan edilar ularni ichida o'tirgan bir qiz o'rnidan turdida rasulimiz alayhissalotu vassalamga qarab savol berdilar ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bugun otam turmushga chiqaryaptilar lekin o'sha turmushga chiqayotgan odamga turmushga chiqishni men xohlamayapman lekin otam mani o'shanga majbur qilib beryaptilar meni nima haqqim bor shariatda birorta huquqim bormi deb so'radilar shunda rasulimiz alayhissalom u qizga qarab shunday dedilar otangni aytganini qilishliging seni uchun baraka bo'ladi otangga quloq solishliging seni uchun yaxshi bo'ladi lekin agar sen qattiq turib olsang seni hech kim majbur qilishga haqqi yo'q dedi seni huquqing o'z qo'lingda erking o'zing qo'lingda dedi chunki san hursan hur muslimasan dedi shunda haligi sahoba ayol rasulimiz alayhissalomga qarab shunday dedilar alhamdulillah ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam man o'zi o'sha kishiga turmushga chiqishga roziman mana hech kim majbur qilayotgan ham yo'q lekin bu savolni berishligimdan maqsadim bu yerda o'tirgan boshqa dugonalarim ham o'zlarini haqqilarini bilib olsin degan maqsadda savol berdim dedilar mana bundan ko'rinib turibdiki demak qiz bola bag'ishladim degan so'zni chin yurakdan qalbdan aytishlik kerak albatta bokira qizlarni turmushga chiqmagan qiz bola bo'lganlarni bizni fuqaholarimiz sukut saqlashlarini ham alomati rizo dedilar ya'ni mabodo hech narsa aytmasdan sukut saqlab tursa oshkora raddiya bildirmasa demak bu rizo alomati bo'ladi chunki bunga hujjat qiladilar hanafiy ustozlarimiz payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga oysha onamiz balog'atga yetgan bokira qiz turmushga chiqayotganda bag'ishladim yoki roziman degani uyaladida deganlarida rasulimiz alayhissalotu vassalam bokira qizni sukut saqlashligi ham alomati rizo dedilar ya'ni rozilik alomati dedi shuning uchun bu qizimiz sukut saqlaydilarmi yoki bag'ishladim deydilarmi mana shu so'zni hammasini chin yurakdan qalbdan majburlanmagan holatda qilishlari kerak mana bu haqiqat shariat islomiyani haqiqati lekin mana bu borada bizlar qizlarimizga ushbu erkni berishligimizdan avval qizlarda shunday tarbiya qilib qo'ymoqlik lozimki qizlar o'zlarini hissiyotlariga berilib ketib ota ona topgan yaxshi muslima mo'min kishidan yuz o'girib balki faqat ahli dunyo yoki boshqa bir vajlarini e'tiborga olib o'shingda turmushga chiqaman boshqasiga chiqishlikka meni majbur qila olmaysizlar deb turib olmasligi uchun qiz bolamizni ham chiroyli tarbiya qilib qo'yishligimiz kerak bo'ladi chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam kunlarning birida o'zlarining sahobalaridan birlari habash qora bo'lgan sahobalardan birlarini chaqirdilar qoshlariga bir xilgi muarrihlar ushbu o'sha qora habash hazrati bilol ham debdilar biz ba'zi kitoblarda ko'rganda buni hazrati bilol deb ham o'qigan edik lekin umumiy boshqa hadislarda habash deb keltiribdilar xullas rasulimiz alayhissalotu vassalamning o'sha qora qullari ya'ni qora sahobalariga suhbat asnosida sarvari koinot turmush qurishlikni taklif qildilar oila qurmaysanmi dedilar shunda o'zlari qora yuzlari qora bo'lganligi uchun bu kishi aytdilarki man qandoq qilib turmushga chiqaman qandoq qilib uylanamanki man o'zi qora bo'lsam va mana bunday holatda kambag'al faqir bo'lsam hech kim menga qizini bermaydida dedi shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam u sahobaga qarab san o'rningdan turginda palonchini xonadoniga bor eshigini taqqilatganingdan keyin unga qarab meni rasululloh sollallohu alayhi vasallam yubordi degin shunda ularga qizingizni menga nikohlab qo'yishingizni rasululloh amr qildilar agar rozi bo'lsanglar shu ishni qilinglar ekan deb aytgin dedi sahoba o'rinlaridan turdilarda haligi eshikni taqillatdi shunda haligi eshikdan shunday javob bo'ldiki rasulimiz alayhissalotu vassalamning oldidan kelgan sahoba bo'lganligi uchun marhabo va xush keldingiz deb qabul qilishlik javobini kutib oldilar sahobani olib kirib o'tkazganlaridan keyin mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarni oldinglarga yubordi sizlar qizingizni menga nikohlab berar ekansiz dedi ular birortasi yo otasi yo onasi aytmadiki sen o'zi qora quli bo'lsang ko'rinishing bundoq bo'lsa qizimizni senga nima uchun berishimiz kerak degan savolni bermadi balki ularni bergan savollari rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunga amr qildilarmi deb so'radilar sahoba ha rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunga amr qildilar dedi unday bo'lsa sizga qizimizni fido qildik berdik qizimizni dedi mana bu tarbiyada har birimizga taalluqli narsaki demak shariat talab qilinayotgan narsaga albatta itoat kerak lekin ichkarida turgan qizlari yig'lab yubordilar ya'ni bu kishi qora xunuk bo'lganligi uchun turmushga chiqmaslik haqidagi qora bo'lganligini izhor qilib o'zining noroziligini bildirdilar shunda u sahoba o'rnidan turdilarda rasulimiz alayhissalotu vassalamning oldilariga keldi sarvara koinot nima bo'ldi deb so'radilar bo'lgan voqeani aytib uylariga bordim ota onalari juda ham chiroyli kutib oldilar hatto sizni gapirgan gapingizni aytganimda ey sarvara koinot ular o'zining rizoligini ham bildirdi lekin ichkarida turgan qizlari yig'lab yubordi norozilik alomatini sezib qoldim zulm qilib qo'ymaymanmikin dedilar shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam o'rnidan turdilarda o'zlari u xonadonga bordilar ularni xonadoniga kirib o'tirgandan keyin hazrati bilol haqida suhbat qilib berdilar qora bo'lganligi bilan hazrati bilolning sifatlarini aytib man dedilar arshga chiqqanimda jannatga kirdim jannatda bir qancha hurlarni ko'rdim shularni ichida eng go'zal hur hazrati bilolga bo'lishligini ko'rganman jannatda hazrati bilolni ovozini eshitganman hazrati bilol qora dedilar lekin o'sha joyda jabroil alayhissalomdan bir narsa eshitdim dedilar o'sha jannatga chiqqanlarida jabroil alayhissalomdan hurlar kimlarga nasib qilishligi va hokazolar haqida so'ralinganda bo'lib o'tgan bo'ladigan voqealarni aytib berdilar ya'ni jannatda hamma jannatga kirganlarni debdilar jabroil alayhissalom payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga hamma hurlar o'zini rasulimiz alayhissalotu vassalam uchun baxshida qilishni orzu qilar ekan o'zining eng go'zal orolarini berib turar ekanlar mana shunda hazrati bilolga birortasini bino qilishlik aytilinsa ular hazrati bilolni qoraligini ko'rib bir oz bo'lar ekanlar lekin alloh taolo amr qilar ekanki hazrati bilol kirganlarida hamma hurlar o'z qo'llari bilan hazrati bilolning tanalariga qo'lini tekkizib u kishining qoralari qo'liga o'tar ekanda yuzlarini xohlagan joyiga hol qilib olar ekan natijada birorta ranglari qoraligi qolmasdan dunyodagi eng go'zal rangga aylanar ekan deb aytdilar mana bu narsani eshitishi bilan ichkarida turgan haligi norozilik bildirib turgan qiz shu zahoti o'sha rasulimiz alayhissalotu vassalam yuborgan qora qo'liga turmushga chiqishlik roziligini izhor qildi mana bu haqiqat ekan azizlar qizlarni turmushga chiqishlaridan avval e'tiqod aqida ularni taqvosini e'tiborga chiqib olib keyin rozi bo'ladigan holatda tarbiya qilib qo'yganimizdan keyin ana ularni o'ziga keyin erk huquqini beramiz albatta hammalari shunday tarbiyalanadi degan umidda bularga shariat nuqtai nazaridan mana shu huquq berildi ularda hech kim hech qachon majbur qila olmaydi mana shu majbur qilinmaganligi uchun ham ular o'z ixtiyorlari ila birinchi bo'lib aytadi nikohda avval o'g'il boladan qabul qildingizmi deb so'ralinmaydi balki avval qizdan so'ralinadi oilani tashkil qilishlik oilani barpo qilishlikni birinchi huquqi o'sha ayol kishiga beriladi ana shu qalb bag'ishladim deyishligini ichida yuqoridagi aytib o'tgan hamma va'dalar erga vafoda turishlik erda aytganini qilishlik erni rizo qilishlik hammalari yotadi va mana shu bilan birga bu ayol yuksak bir ibodatga ham qadam qo'yadi ibodat degani alloh haq subhanahu va taoloning aytgani bo'yicha hayot kechirmoqlikdir agar o'sha qizimiz turmushga chiqqanlaridan keyin o'z erini o'sha bag'ishladim degan so'ziga muvofiq hurmat ehtirom qilar ekan qiyomat qoyim bo'lganda alloh taolo bu dunyoda erini rozi qilib yurgan hamda ollohni rozi qilgan ro'zasini tutib namozini o'qigan ayollarga alloh tomonidan nido bo'lar ekanki ey ayollar jamoasidagi muslima ayollar sizlar meni rozi qildingiz eringizni rozi qildingiz mana shu holatda o'tganligingiz uchun jannatni xohlagan eshigidan kirishlikka sizga ruxsat beramiz deydi ekan mana bu yuksak maqom ayollarga beriladi ayollar turmushga chiqishlari bilan o'zlarining eng katta baxt nasidasini sura boshlaydi chunki ayollarimiz endi bir ojiza zaifi bo'lishlariga qaramasdan endigina balog'atga yetib ota onani xizmatini qilib ularni duosini olay degan mahalda boshqa bir xonadonga borishliklari o'zga bir xonadonni bekasiga aylanishliklari albatta ayollarimiz uchun og'ir bo'ladi shuning uchun ham qizlarga alloh tomonidan katta iltifotlar berildi mana bular kitoblarda aytadiki agar muslima ayol bola tug'adirgan bo'lsa to o'sha bola tuqqunga qadar qilgan ko'p gunohlari kabira gunohlardan tashqari gunohlarini alloh taolo kechirib yuborar ekan o'sha bola tug'ishligi kafforat bo'lar ekan agar mabodo shu tug'ish holatida olamdan o'tsa hatto shahidlik maqomi beriladi ayollarga mana shunday ulkan vazifalarni his qilib yuksak bir ollohni bergan omonatini o'zlariga olayotganda his qilib qizlarimiz ayollarimiz nikohda bag'ishladim degan so'zni aytadilar shu bugundan e'tiboran kelinlarimiz endi har bir narsasini eri uchun baxshida qiladilar faqat erini hisobini olib yashaydilar hattoki erdan so'ramasdan ehson qilishlikka ham haqqilari yo'q hatto erdan so'ramasdan birorta odamga bir hadya berishlikka hatto fuqaholarimiz ulamolarimiz yozadilarki ayol kishi birovning bolasini erdan so'ramasdan emizib qo'yishlikka ham haqqi yo'q bo'ladi chunki buni hamma huquqi endi tamomila erkak tomonda bo'ladi lekin shuni bilish kerakki demak qiz bola bag'ishladim deyishligi bilan hamma huquqdan ajrab qolar ekanda degan xulosa emas balki bag'ishladim deyishligi bilan endi u ayol o'zining katta mas'uliyatlaridan qutulishligi oila boqishlik degan mas'uliyati bu ayolda yo'q bo'lishligi oilani iqtisodiy ta'minlash hamma zimmasi ayoldan soqit bo'lishligi dushmanlardan himoyalanishlik ham erning huquqiga o'tib ketishligi va shuning barobarinda eng katta allohning marhamati dunyoga farzand keltirib o'zining orqasidan kitobi amalini yopilmasdan turishlikka imkoniyat bo'ladigan katta katta marhamatlarni egasi bo'ladi ayol kishi turmushga chiqishlari bilanoq oilaning bekasiga oilaning eng suyukli odamiga aylanadi alloh nasib qilib farzand ko'radirgan bo'lsa payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytgan jannat onalarning oyog'i osti degan maqomga musharrafa bo'ladilar ayollar mana bugun kelinimiz ham kuyov to'riga ushbu va'dalarni berdilar man siz bilan butun umr vafoda o'taman shuning uchun sizga o'zimni baxshida qildim dedilar kuyov to'ramiz esa qabul qildim deb qabul qilib oldilar mana shu biz kuyovimiz siz qabul qildim deyishligingizni o'zi bilanoq katta mas'uliyatni bo'yningizga oldingiz siz qabul qildim degandan avval bir o'zingiz yashar edingiz har bir qilayotgan amalingiz uchun bir o'zingizga javob berar edingiz shu paytgacha agar ibodatda turgan bo'lsangiz ham o'zingizgagina savob bo'lgan bo'lar edi agar mabodo ibodat qilinmagan bo'lsa ham faqat o'zingiz javob berib turgan bo'lardingiz endi bugundan e'tiboran siz qabul qildim deganingizda katta katta mas'uliyatlar sizni bo'yningizga tushadi birinchisi shu bugundan e'tiboran endi siz o'zingiz bilan birga ayolingizni namoz o'qimaganligi uchun ham javob berasiz ibodat qilmaganligi uchun ham javob berasiz mana shu shariatning buyrug'i bilan siz o'zingizga ayolingizni qabul qildim dedingiz qabul qildim deyishligingiz bilan ayolingizni har bir xatti harakati uchun javob berar ekansiz shu bugundan boshlab ayolingizni namozga targ'ib qilasiz peshonasini sajdaga qo'ydirasiz o'zingiz ham peshonangizni sajdaga qo'yasiz albatta kelinimizni hojiya ekanligini bizlar guvohi bo'ldik kelinimiz ibodatli qiz ekanligini biz eshitib turibmiz guvohlardan inshaalloh sizga bunday mushkul bo'lmaydi degan bir orzudamiz lekin shunday bo'lsada bu aytilayotgan nasihat hali aytganimdek siz aziz kuyovimiz bilan boshqa birodarlarimizga ham taalluqli bo'ladi biz nasihatni siz orqali o'zimizga ham olyapmiz demak siz aziz birodar har bir kishi uylanganda bo'ladigan eng ulkan vazifa ayolini namozga targ'ib qilishdir qaysi bir kishi o'zi namoz o'qib ayolini namozga buyurmas ekan buning eng katta xatosi bo'ladi va qiyomatda javob beradi chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ham birinchi bo'lib da'vatni o'z ahallariga o'z oilalariga qildilar va albatta mana shu namoz o'qishligimiz bilan oilamizni namoz o'qitishligimiz bilan alloh taolo bizlarni qiyomat qoyimda ummati muhammad alayhissalotu vassalamning haqiqiy ummatidan ekanligimizni ko'rsatadi mana shuni o'chirib qo'ysa bo'lar ekanda qiyomat qoyim bo'lganda hamma mahsargohdan chiqib turadiganda faqatgina payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga shafoat izni berilganda alloh taoloning izni bilan shafoatga kelar ekan o'zlarining ummatlarini ajrata boshlaydi mana shu ummatlari ichida milliardlab qiyomatgacha kelgan qancha ummat bo'lsalar sarvari koinot faqat o'z sahobalarinigina taniy oladi ammo siz bilan bizlarnichi sarvara koinot o'zlarining hadislarda bayon qilganlaridek g'urran muhajjilin dedilar tahorat olgan joylarimizdan va sajda qilgan joylarimizdan chiqqan nurlardan ajratib oladilar shuning uchun agar kimimiz oilamizni targ'ib qilar ekanmiz ertaga qiyomat qoyim bo'lganda mana shu nurlik holatda turishimiz bo'ladi tasavvur qilib ko'raylik azizlar qiyomat qoyim boshlandi hammalarimiz o'zimizdan avval o'tgan qancha ajdodlarimizu qancha bola chaqalarimiz hammalarimiz asta sekin qabrdan tura boshlaymiz hamma belibos hech kimning libosi yo'q boyu kambag'al hamma barobar amaldoru fuqaro hamma barobar hech kim hech kimga parvo qilmaydi yonida turgan ayolga qiyo boqa olmaydi otani farzand bilan ishi yo'q farzand otasi bilan aloqasi yo'q mana shunday bir holatda mahshargohga chiqa boshlaydilar hammalari o'zlarini qilgan gunohlari barobar terlariga botib boradi kimlardir oshiqlarigacha kimlardir tizzalarigacha kimlardir qorinlari quloqlarigacha botib turgan bir holatda rasulimiz alayhissalotu vassalam asta chiqib keladilar hammaning umidi bitta u ham bo'lsa allohning rahmatidan umid qilib payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga shafoatlardan umidvor bo'lib turadilar rasulimiz alayhissalotu vassalam payg'ambarimiz shafoat bobida aytgan hadislarda bu zotning shafoat qilishlari haq ekanligini o'zlari hadislarda bayon qildilar jumladan imomi buxoriyning sahihil buxoriy kitoblarida keltiriladi shafoat bobida payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytadilarki qiyomat qoyim bo'lganda butun odamzod o'sha mahshargohda hamma o'zi bilan o'zi bo'lib turganda terilariga barobar turgan mahalda o'ziga shafoat qiluvchi izlaydilar ular birinchi bo'lib odam alayhissalomni oldilariga boradilar ya odam ey bizning birinchi bobomiz birinchi payg'ambarimiz bo'lgan odam alayhissalom biz sizning zurriyotingizmiz bizga shafoatingizni lozim bo'lishligi kerak bo'lib qoldi bizlarni himoyangizga oling shafoat degani bu himoyadir bizni himoya qiling ahvolimiz og'ir deganlarida odam alayhissalom ularga qarab man qandoq qilib sizlarni himoya qilaman qandoq qilib shafoat qilamanki man o'zim hijolatlik zot bo'lsam olloh qilma degan narsani qilib qo'yib jannatdan haydalangan bo'lsamu endi men qandoq qilib shafoat qila olaman deb yig'laydi ekanlar sizlar yaxshisi nuh mening farzandim bo'lgan nuh alayhissalomga boring bu kishi ikkinchi odamdir nuh alayhissalomni oldilariga hammalari borar ekanlar shunda yig'lar ekanlarki ey payg'ambari xudo nuh alayhissalom biz sizning shafoatingizga muhtoj bo'lib qoldik bizni himoyangizga oling deganlarida nuh alayhissalom ham ularga qarab aytarkanlarki man sizlarni qandoq qilib himoya qilamanki men xalqimni duo qilib cho'ktirib yubordim va ular ichida o'z farzandim cho'kayotganda alloh taologa yig'ladim nuh alayhissalomning farzandi va ayoli bu kishining yo'llaridan yurmaganligi uchun toqqa qarab qochib qolgandilar nuh alayhissalomga olloh kema qilishlikni buyurgan mahallarida allohga duo qilib butun xalqiga o'sha yerda qavmlariga yo'lga yurmaganlarni hammasini g'arq qilishlikni ollohdan so'radi magar ham o'zi bilan ergashganlarni kemaga olib chiqib oldilar lekin o'g'li bilan ayoli kemaga chiqishdan bosh tortdi mana shu holatda o'sha o'g'illar chekkada qolganda bir sahroda bir tog'ni tepasiga chiqib olib cho'kmayman deb turgan holatida nuh alayhissalom o'g'lini ko'rib yig'lagan edilar lekin alloh taolo hidoyat ollohdan ekanligini va hidoyatlanmagan bolasiga yig'lamaslik tanbehini bergan edi mana shularni bahona qiladilarda nuh alayhissalom ham shafoat qilishlikdan yuz o'giradilar man shafoat qila olmayman deydilar va butun xalq endi noumid bo'lib kimga borishlikni so'raganlarida nuh alayhissalom muso alayhissalomga borishni buyuriydilar muso alayhissalomning oldilariga keladilar muso alayhissalomdan so'raganlarida mu ham shafoat qila olmasligini izhor qiladilar chunki man ikkita odam urushib turganda ularni ajrataman deb birlarini urib o'ldirib qo'yganman man o'zim hijolatdaman deydilar ana bundan keyin iso alayhissalomga boradilar biror kishidan ham shafoat qila olmagandan keyin oxirlarida ular hammalari birlashib shafoatning haqiqiy egasi muhammad alayhissalom ekanligini bayonini beradilar shunda hamma insoniyat mahshargohda rasulimiz alayhissalotu vassalam huzuriga boradilar deb aytadi o'zlari mana imom buxoriyda demak azizlar o'sha odamlar deb aytayotgan odamlar ichida siz bilan biz ham bormiz endi mana shuni tasavvur qilib ko'rish kerak hammamiz hali u yoqqa borib sarson bo'lganmiz hammamiz hali bu yoqqa borib sarson bo'lganmiz lekin asosiy umidimiz faqatgina muhammad alayhissalomning shafoatlarida ekanligini bilganimizdan keyin bu zotning shafoatidan umid qilib o'shanday mahshorgohda turganimizda endi rasulimiz alayhissalotu vassalam shafoat qilgani chiqadilar va o'zining ummatlarini himoyasini allohdan so'raganlaridan keyin asta sekin ummatni ajrata boshlaydilar qo'limizda hujjatimiz yo'q qo'limizda boshputimiz yo mundoq qilib ko'rsatib qo'yadigan balki rasulimiz alayhissalotu vassalam sajda qilgan joylardan chiqqan nurdan tahorat olgan joylardagi chiqayotgan tahorat asarining nurlaridan o'z ummatlarini ajratib oladi mana mening ummatim mana mening namozxon ummatim deb asta ajrata boshlaydi ana endi tasavvur qilib ko'raylik butun umr bu zotga ummatlikni davo qilgan bo'lsaku bu zot bizga qaramasdan o'tib ketsalar dod deb farog'at qilib o'sha yerda pig'yonga chiqib ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam men ham sizni alayhi vassalamni yagona bizni ajratib olishlikka yaroqli hujjati bu bizning faqatgina sajda qilgan joylarimizdan chiqayotgan nur bo'ladi ana o'sha joyda sajda qilib nur ko'paytirmaganlar endi faqatgina doti fig'on qilishlikdan va bu dunyoda o'tgan umriga afsuslanishlikdan o'ziga chora topa olmaydi shuning uchun ham o'z farzandini o'z oilasini rasulimiz alayhissalotu vassallamning shafoatlariga loyiq bo'lishligini orzu qilgan har bir kimsa o'zining oilasini ibodatga chorlamog'i lozim bugun kuyov to'ramiz siz aziz birodar allohning marhamati bilan uylanar ekansiz oilangizni olloh nasib qilsa farzandlaringizni nurini ziyoda qilishlikka alloh sizga taqvo bersin himmat ato qilsin bu sizga islomiy nasihatning birinchisi bo'ladi birinchisi oilaning o'sha ibodatga targ'ib qilishlik ana bundan keyin shariat nasihati alloh taoloning buyrug'i oilangizga bo'lgan iymoningiz bilan ularni rashk dayuslik holatdan qaytarib rashk qilishligingizdir alloh taolo bizlarga ayollarimizni chiroyli qilib omonat qilib berdimi azizlar mana shu omonatga xiyonat qilmasligimiz kerak va bularni juda ham ehtiyotlab parvarishlab turishligimiz lozim bo'ladi agar ahamiyat bersak azizlar agar bizlarni ichimizdan biror ayol kishi olamdan o'tib qolsa uni qabristonga olib borishligimizdan avval ayolimizni ustiga parda tortib qo'yamiz hatto janozada ham ustida pardasi yopilib turadi hatto qabristonga olib borganda ham ayolni ko'mayotgan mahalda o'z mahramlari atrofida o'sha kabi haligi qabr po'shini tortib turadilar hammalari har tomondan ushlab oladilar o'zining birorta mahrami pastda turib qo'yadi mana shu pardani tortishlikdan asli maqsad nima edi bu yoqda turgan begonalarni birortasi hatto mening onamni yoki opam yoki singlim yoki ayolim bo'lgan munisa muslima ayolga o'sha mayit turgan holatida ham kafanni ustidan bo'lsa ham ko'zi tushib qolmasin mabodo biror joyi ochilib qolsa nomahram ko'rib qolmasin degan rashk ila o'sha parda tortilib turadi ana endi tasavvur qiling azizlar o'sha joyda pardani tortib turishlikda ichkarida qancha mashaqqat bo'lsada u yerdagi mahramlar ham chidab turadilar lekin tiriklik mahalda shunchalik e'tibor qilinmagan tiriklik mahalda biror kishidan shunchalik darajada satr qilinmagan endi o'lgandan keyin shu darajada satr qilishlikdan mantiq qayerga ketib qoladi haqiqiy satr o'zi tiriklikda bo'lmoqlik kerak edi mana bu narsani bilganligimiz uchun ham kuyov bolaga shariat nasihati ayolingizni nihoyat darajada parvarish qilasiz hayoli iboli holatlarida nomarhamlar ko'zidan chiroyli holatda islomiy liboslar ila muhofaza qilasiz degan umidda qolamiz bu albatta shariatning nasihatidir bu qur'oni karimning buyrug'idir ana bundan keyin oilangizga faqat halol luqma olib kirishlikni harakatida bo'lishligingiz shariat nuqtai nazaridan talab qilinadi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ham va butun sahobalar ham o'sha holatda amal qildilar shuning uchun siz aziz kuyovto'radan ham mana bu holatda umr kechirishligingizni faqatgina uyingizga halol luqma olib kirishligingiz shariat tomonidan talab qilinadi agar mabodo uyga olloh saqlasin harom luqma kirib qoladigan bo'lsa u harom luqma kirgan qorindan alloh ibodatini qabul qilmasligi haqida biz bir qancha gaplarni boshqa siz azizlar bilan bo'lgan marosimlarda ham ilova qilib o'tdik aksar birodarlarimiz bu suhbatlarni eshitdilar shuning uchun biz yana bunga to'xtalib o'tirmaymizda ku to'ran va jo'ralariga va bizlarga nasihatni davom ettiramiz alloh taoloning shariatini nasihatlaridan asosiylari mana shu edi mana bunday halol luqma kirishligingiz o'zingiz taqvoda turishligingiz va oilani islomiy oila deb atalishligidagi harakatingizda shariatni ko'rsatmasga amal qilmoqlik lozim alloh taolo farzand ato qilib qolsa farzandni ham mana shunga muvofiq hayot kechirtirish kerak lekin bir narsaki azizlar hozir bu to'yda balkim bu gapni gapirishligimiz to'g'ri kelmasada aytib qo'yishligimiz lozim bu yerda o'tirgan katta qorakalar va aziz ulug' yoshdagi otaxonlarimiz hammalarimiz ko'rib turgan bir holat bor bir haftani ichida balkim bir haftadan ko'proqni ichida bitta domlaga hech bo'lmaganda uchta oila o'zining ajrashganligini shikoyatini qilib kelyaptilar odamlar oila ajrashishlikni nihoyatda oddiy bir hol deb qabul qilib oldilar yigitlarimiz arzimagan narsaga taloq lafzini ishlatishlikni buni shunchaki bir tarbiya vositasi deb o'ylashlikni o'zlariga jur'at qilib oldilar holbuki bu narsa haqida endi biz hatto to'yda bo'lsa ham gapirib o'tishlik lozim ekan degan xulosaga keldik chunki bir haftani o'zida bizni o'zimizga bir nechta oila oilasi bilan taloq mojarosi bo'yicha murojaat qiladi bizdan tashqari qancha ahli ilm bo'lsa mana shunga murojaat qiladi lekin bir narsani his qilmaydi biz kuyov to'ralar bilan ushbu narsalar haqida gaplashib nega bunday qildingiz nima uchun taloq lafzini ishlatdingiz hatto bu lafzni ishlatganingizda ollohning arshi larzaga kelishini bilmasmidingiz deganimizda kuyov to'ra aytadilarki man ayolimni bir tarbiya qilib qo'yay bir qo'rqitib qo'yay dedim xolos deydilar holbuki qo'rqitishlik uchun ham hazil qilishlik uchun ham bu so'zni ishlatishlikka ijozat yo'q qaysi maqsadda aytishdan qat'iy nazar ushbu lavzni aytdimi oila buziladi shuning uchun man kuyov to'ra va butun o'tirgan erkaklarda hammalariga aytib qo'yadigan gapimiz bittaki azizlar balkim bu so'zni mohiyatini tushunmasmiz taloq degan so'zni ichida shunday gap yotadi siz bugundan e'tiboran xohlagan bir kishiga turmushga chiqib yashashingiz mumkin degan gap yotadi mana bu narsani tasavvur qilish kerak o'zini necha yillik jufti haloli farzandlarini onasiga qarab turib siz borib xohlagan begona kishi bilan endi bemalol istiqomatda bo'ling degan gapni agar shunday qilib tarbiya vositasi deb qabul qilsa bo'ladimi azizlar agar o'sha birodarimizga siz nega ayolingizga shu gapni aytmadingiz sen birortasi bilan yashayver xohlagan kishing bilan ketaver deb aytmadingizmi deydirgan bo'lsak yo bu gapni aytolmayman deydilar lekin mana bu taloq degan so'zni tagida ushbu gap yotganini esa o'zlari bilmaydilar yoki bilmaslikka oladilar holbuki bu so'z eng oxirgi ishlatiladigan so'z endi oila ekan mabodo shunaqa mojarolar bo'lib qolsa nima qilish kerak degan savol tug'iladi ilohim kuyov to'ramizni hayotida biror marta bunaqa voqealar bo'lmasin lekin hayot ekan mabodo bo'lib qolsa nima qilish kerak degan savollarga qur'on javob beradi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam javob beradilar qur'oni karimda aytadiki agar ikkita oila bir birlari bilan kelishilmay qoladigan bo'lsa birinchi tarbiya vositasi u ayolga nasihat qilishlik nasihat qilish kerak ollohdan qo'rqing agar siz eringizni norozi qilib qo'ysangiz u holatda olloh ham sizdan norozi bo'ladi degan gaplarni gapirmoqlik lozim bo'ladi chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam qizlari fotima onamiz eri hazrati alini yig'latib qo'ygan holatlaridagi xabarni bilasizlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam qizlariga qarab qizim agar siz eringizni yig'latib qo'yib o'lib qolsangiz sizni bejanoza ko'mishni buyurar edim degan edilar mana bunday gaplarni gapirib ayollardan ogoh qilishlik siz mani norozi qilib qo'yyapsiz mana bunday sizlarga og'ir oqibat bo'lib qoladi degan gaplarni gapirishlik kerak ayollarga nasihat qilib turmoqlik nasihat ila ularni to'g'ri yo'lga boshlamoqlik lozim shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ayol kishi qovurg'adan yaralingandir qovurg'a o'zi qiyshiq bo'ladi agar uni to'g'irlayman desanglar sindirib qo'yasizlar uning sindirishligi taloqdir dedilar ya'ni o'zi ayol kishi yaralishligida bir oz qiyshiqroq yaralanganligi ya'ni ba'zi bir kamchiliklarga xos bo'lishligi mana bu kamchiliklarga erkak kishi ba'zan ko'zini yumib turishlikligi faqatgina shariatga xilof bo'lgan holatdagina uni tarbiyasiga o'tishligi lozim bo'lar ekan yana bir hadislarida u o'zi qiyshiqdir agar uni tez tez to'g'irlab tarbiya qilib turmasangiz bo'lmaydi degan ham ilovani rasulimiz alayhissalotu vassalam qildilar shuning uchun ham agar mabodo shunday holat bo'lsa qiz ayollarga mana shu nasihatlarni qilish kerak ular erini rizo qilishliklari uning oqibati yomon bo'lishliklarini tushuntirganlaridan keyingina boshqa choraga o'tilar ekan ana bundan keyin ham ayol kishida o'sha narsani to'g'irlashlik bo'lmaydigan bo'lsa qur'oni karimni davomida o'sha oyatda va hadislarda aytiladiki endi u orasiga bir muslih isloh qiluvchi kishini chaqiriladi ularning nikohlariga aralashgan yoki oila qurishliklariga vositachilik qilganlarni chaqirib bir birini kelishtirib qo'yishlik talabi qilinadi kelin tomondan va kuyov tomonidan bir qancha oqilli farosatli kishilar kelib ularni o'rtalarini juplashtirishlikka yarashtirishlikka harakat qiladilar lekin mana shu ularni yarashtirib qo'yadigan kishilar ham ham ibodatli taqvoli hayotni ko'p tajribasiga ega bo'lgan kishilar bo'lishi kerak odatda yarashtirishlikka kelgan odamlar bizlarda yarashtirish o'rniga balki kattaroq janjalni ko'taradilarda oilani buzib ketishlikkacha olib boradilar lekin unday odamni biz mulohazaligini topsak ikki tomonga chiroyli mulohazalar bilan ularni oralarini isloh qilib yarashtirib qo'yadilar shuning uchun ham mabodo hayotda endi nasihatdan keyin ham oila qurishlikka imkoniyat bo'lmay qolsa mana bu choraga o'tiladi ya'ni oraga bir isloh qiluvchini qo'yiladi bundan keyin ham bu ayol yana o'zini to'g'irlamadi yana shu holatda davom etyapti yana shariatda aytganini qilmay yana erda orasida kelishmovchilik bo'layotgan bo'lsa endi hijronga qo'yiladi ya'ni joyini boshqa qilib oladi ya'ni bizni tilimizda aytsak bir oz arazlagan bo'ladi er shunda ayol kishi o'zi yolg'iz uyda yotganida shoyatki bir hayoliga kelsa man hozir ozginagina boshqa uyda yotishligim bilan qanchalik bir musibatga uchraganga o'xshab turibman olloh saqlasin agar ertaga ajrab ketib qolsam holimga nima bo'larkin man tezlik bilan o'zimga kelayda erimdan uzr so'ray chiroyli hayotimni davom ettiray degan bir maqsad bilan shu maqsad hosil bo'lsin deb ular shu narsani olloh buyurdi ana buni qilgandan keyin ham bo'lmaydigan bo'lsa ana keyingi vositaga o'tiladi ana buni aytdilarki qur'onda uringlar dedi lekin ulamolar o'sha uringlar deganda koyinglar ya'ni ularni tarbiya qilinglar koyib qo'yinglar degan ma'no ham bor debdilar ana bundan keyin ham bo'lmaydigan bo'lsa ana keyin ajrashishlikka ruxsat beradi keyin taloq labzini ishlatadi ana shu taloq labzini ishlatgandan keyin ham ayol kishi o'sha bir pokiza oyi davrida erini uyida o'tirib turadi va mana shu ajrashlik uch oylikka davom etadi uch hayz miqdori davom etadi har bir pokizalikda bitta taloq qiladi yana sabr qiladi ya'ni o'sha uch oy mobaynida mabodo bir birlaridan gina qudrat qilib qolgan bo'lsa mana shu uch oy ichida shoyatki bir birini kechirib qolsalar degan umidda qilinadi qarangki azizlar tasavvur qiling bitta oilani saqlab qolishlik uchun qancha chora qo'llanilyapti avval nasihat qilinib ko'ryapti bu ham bir kunda davom etmaydi bir necha kunlab balkim oylab nasihat qilinadi ana bundan keyin boshqa vositalarga o'tilyapti juda ham bo'lmagandan keyin o'sha taloq qilishlik muddati ham uch oyga cho'zilyapti ana uch oydan keyin endi uchta taloq bo'lgandan keyin ham iddani endi erini uyida o'tkazib ana bundan keyin keyin boshqa yoqqa turmushga chiqadi alloh bunaqa narsani hammamizdan uzoq qilsin lekin u narsani birdaniga aytib qo'yib turib keyin domlalarda ham ahli ilmlarda ham boshini aylantirib domla mana shunga yo'l topib bering deb kelishlari bu noto'g'ri bo'ladi ba'zan bizlarni oldimizga keladi boshqa domlalar oldilariga ham boradilar mana shunga yo'l topib bering deydilar holbuki eng qo'polini eng kechirilmasini aytib qo'ygan u birodar lekin biz bunga iloji yo'q xususan hamma mazhabda to'rala mazhabda ham bunga ijozat bermagan deydirgan bo'lsak domla biror narsa qilib bering axir yo'l topib bering deydilar rahmingiz kelsin uchta bolam bor to'rtta bolam bor deydilar holbuki shariatda o'zini ixtiyori bilan hal qiladigan biror narsaga haqqimiz yo'q payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning davrlarida bir ayol kishi o'g'irlik qilib qo'ydi rasulimiz ayolni qo'lini kesishlikka buyurdi chunki o'g'rini shariatda qo'li kesilar edi u ayolni qo'lini kesishlikka buyurganda abu bakr siddiq hazrati umar hazrati ali nechtalar rasulimiz oldilariga kelib ayolni kechirishlikni so'radilar u ayolni bola chaqasi ko'pligini va bir qancha bahonalarni keltirib ya rasululloh uni gunohlarini kechirsangiz degan iltimoslarni qildilar shunda rasulimiz ularga qarab aytdilarki agar mana shu ishni qizim fotima qilganda ham qo'lini kesishni buyurardim dedilar mani rahmim kelib turibdi sizlar mandan ham ko'ra rahmdilroqman deb o'ylaysizlarmi holbuki nima qilayki men ham sizlarga o'xshab shariatga bo'ysunaman dedilar shuning uchun ham mana bunday holatlar xunuk voqealar bo'lib qolganda biror domla rahmi kelib tursada shariatdan xilof ish qila olmaydi ana shuni bizlar ko'p ustozlar katta yoshlik ustozlar katta yoshlik hoj dadalar va bir qancha katta yoshlik otalarimizning iltimoslari shunday bo'ldiki sizlar ko'p amr ma'rufda yurasizlaru faqat nikoh haqida gapiryapsizlaru ammo taloq haqida gapirib qo'ymayapsizlar shuni ham yoshlarga bildirib qo'yish kerak degan takliflari bo'lganligi uchun biz bu ilovani hozir qilib qo'ydik alloh hammamizdan bu narsani uzoq qilsin to'ramizni alloh taolo bundan keyingi hayotlarini har doimo shariatga muvofiq bo'lishligini nasib aylasin mana bu bizni kuyov to'raga bo'lgan shar'iy nasihatimizdir inshaalloh bir oz tamadi qilib bir oz dam olgan bo'laylik azizlar undan keyin yana suhbatlarimizni davom ettiramiz bay'a e, shunga bizga to'laroq javob bering degan ekan biz buni o'qib javob bermaymizda balki hadis va hayotni o'n birinchi juzi savdo haqida chiqdi o'sha hozir to'la tushuncha ololmayapmiz deganligi uchun bu birodarimizdan uzr so'rab aytaman o'sha kitob to'la javob beradi inshaalloh hadis va hayot o'sha hazrat kitoblari o'shanga javob berilsa juda ham yaxshi bo'ladi mana bu joyda esa mahram suvi haqida so'rabdilar mahram suvi degani bormi debdilar buni o'sha mayitlarni g'usl qilishlikda avval g'uslga tayyorlashlik marosim tayyorlashlik g'uslini bizda o'sha mahram suvi deb qo'yadi mahramlari o'zlari qilganligi uchun bu narsa bizlarda eskidan odat bo'lib qolgan bu o'sha g'uslni ichiga kiradigan bir tartibi bu yerda tortishadigan narsa yo'q bormi bumi deydigan narsa emas shu bo'lib kelinyapti o'sha mahramlari o'zlari yuvib tozalab avratlarini pokiza qilib qo'yadi kim boshqalarga bir nima bo'lmasin deb o'zi aslida aslida azizlar mana shu xonadonda bir olloh saqlasin endi albatta hamma xonadonda bo'ladi o'lim bo'lsa shuni o'zini mahramlari o'zini farzandlari yuvish kerak imkon qadar o'zlariniki qilish kerak birinchidan farzandlik burchini ado qilgan bo'ladi ikkinchidan boshqalarga malol kelishlik yo'qoladi uchinchidan o'sha narsadagi mayitdagi bo'lgan sirlarni bular qattiqroq himoya qiladi o'zi eng katta yomon omonatga xiyonatlardan bittasi ham o'lik yuvgan g'assol o'likni mayitda ko'rgan aybni kamchilikni boshqalarga chiqib aytishlik mana bundoq ekan yuzi bundoq bo'lib qolibdi ekan undoq mana shu omonatga xiyonat qattiq gunoh bo'ladi shu narsalarni hammasini eng asosiy yo'qotishlikni bo'ladigan holati mana shu o'zining mahramlari o'g'il farzandlari o'g'il bola bo'lsa qiz bo'lsa ayol bo'lsa qizlari yuvishligi yaxshi bo'ladi ba'zi joylarda bir kunlab ham turib qolar ekan g'assoli yo'q deb buni o'zi o'rganish kerak bu yerda hech bir qiyin joyi yo'q tirik odam qanday g'usul qilsa shunday qilinadigan bir holat bir ikki marta kirsa o'rganib oladi o'zini tartiblari bor endi bu yerda bu narsaga to'xtalib o'tirmaymiz inshaalloh jumalarda juda chiroyli ta'limlar berilgan bir mavridi keyinda aytiladi yana bu yerdagi e, kaltak kessagini o'ldirish mumkinmi deyapti shunaqa savol berilibdi ekan endi biror bir narsani agar odamga zarari keladigan bo'lsa zarar keltiradigan narsani o'ldirsa bo'ladi masalan u moliga zarar keltirsin yoki joniga zarar keltirsin buni hammasini turini endi sanab o'tirmaymizku biz masalan aytaylik asal ari deymizmi yoki chuvayari yo chayon va hokazo nimaiki o'sha zarar keltirishlik xavfi bo'ladigan bo'lsa daf qilish kerak zarar keltirmaydigan narsani o'ldirish kerak emas chunki hadis bor hadisda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni hadislarida keladi qiyomat qoyim bo'lganda chumchuq allohga nido qiladi mani bekordan bekor o'ldirdi deb deydi agar bekor o'ldirilsa shu hadis bor o'qiganmiz shundan olib aytadiki bekordan bekor demak bir narsaga ozor berish mumkin emas hammasi sababli bo'lishi kerak yana bitta savol berilibdilar niyat innamal amal bi niyatikum hadisini bir sharhlab bersanglar debdilar bu judayam keng bir mavzu hamma narsa niyatga bog'liq degan albatta bir mavrida kelganda buni ham aytarmiz yana bu yerda taklif tushyapti suhbat yana davom etishligi bir sahobalar hayotidan gapirilsa deyaptilar biz sahobalarni bir qancha hayotlarini bilan tanishtirib borilyapti o'zi ko'p marosimlarda hozirgi suhbatimizga muvofiq kelsin uchun bitta sahoba abu talha roziyallohu anhu al ansoriyni hayotini tanishib qo'yaylikda keyin navbatda qora akalarga beraylik bir qancha qora akalar kelib qoldilar mana husanxon qori akam bor bu yerda abduqodir qori aka birga kelganlar toshkentdan bu kishi mana hamma bu yerda andijonlar yaxshi tanib qoldilar bu kishini inshaalloh mana bu qori aka bilan hammalari keyin bitta bitta e, mana mana hojiddin qori akam mahamadjon akam mana habdulla qori akalar ozgina ozginadan qur'on o'qib beradilar alloh qodir qilganlaricha suhbatimizni biz ozroq qisqaroq qilaylikda keyin qur'onga murojaat qilaylik sahobalarni hayotlari azizlar bu payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni ko'rgan u zot bilan birga yashaganlarni biz sahobalar deb ataymiz sahobalarni ko'rganlarda tobiinlar tobiinlarni ko'rganlarda taba tobiinlar keyin salafu salafu solihinlarga ulanib ketadi sahobalarni hayotini o'rganishdan maqsad mana ko'p joylarda sahobalarni hayotidan so'ralyapti ayniqsa bizni bizni hududlarimiz juda sahobalarga qattiq muhabbat qo'yadilar buni bir ta'sirli bir holatda eshitib qo'yib juda zo'r ekan deb qo'yishlik uchun aytilinmaydi yoki yozilinmaydi bulardan o'rnak olishlik uchun qancha qancha sahobalarni hayotini aytilsada shundan qaysi darajada qanday holatda biz o'rnak olyapmiz shu bizga eng asosiy kerak azizlar va bir sahobani hayotini aytib berdilar bir qor aka kelib judayam rohatlandik deb turib u zotni aytganini qilmay qo'yishlikdaqa yomon narsa yo'q endi o'sha sahobalarda hayotidan o'rnak olish kerak shunda bo'ladi masalan mana bugungi nikohga oid bo'lganligi uchun man o'sha abu talha roziyallohu anhuning hayotini aytib bermoqchimiz bu hayotga taalluqli misollarda bizlar boshqa bir sahobani nomidan ham zikr qilgan ekanmiz lekin asli sahihi sahih al buxoriyda abu talha deb kelgan ekan shuning uchun ba'zi bir savollar bo'lib qolmasligi uchun oldindan uzr so'rab aytib qo'ymoqchimiz bu haqiqiy imom buxoriyni o'zidan olingan hadis sahih hadislar turkumidan lekin bundan avvalroq boshqa tarix kitoblardan abu talha roziyallohu anhuni o'zlarini bir hayotlarini o'rganib olamiz sahoba ikromlar makkadan madinaga kelganlarida butun muhojirlar o'sha madinai munavvaraga keldilar ansoriy deb atalingan madinaliklar ya'ni ularda ansoriylar deymiz muhojirlarga o'zlarini uy joylarini har xil makonlarini hadya qildilar ular bilan qiyomatlik aka uka tutashdilar mana shularni ichida abu sulaym roziyallohu anhu o'zlarining jufti halollari ummu sulaym roziyallohu anho bilan ham birga keluvdilar ular juda ham chiroyli farovon hayot kechirardilar lekin abu sulaym roziyallohu anhu olamdan o'tib qoldilar ayollari o'zlari qoldi mana bunda bu ayolning go'zalligi bu ayolning nihoyat darajada odobligi taqvoliligi butun atrofga tarqagan edi buni eshitgan abu talha al ansoriy shu ayolga uylanishlik maqsadida u kishining uylariga sovchi bo'lib bordilar abu talha o'zining madinadagi xalqlar ichida eng obro'lilardan sanardilar pullari ham ko'p edi dunyolari ham ko'p edi ancha baobro' kishi edilar biror joyda bu kishining gaplari qaytarilmagan edi mana shu umidda bu ayol ham meni gapimni qaytarmaydi degan bir e'tiqod bilan u muslaym roziyallohu anhuni uylariga anhoni uylariga bordilar va o'zlarini sovchi bo'lib kelganliklarini aytganlaridan keyin sahoba onamiz bu kishiga qarab ey abu talha siz o'z qavmingiz ichida ancha obro'li odamsiz e'tiborli odamsiz sizni biror kishi gapingizni qaytarmagan lekin men bugun sizni gapingizni qaytaraman sizga turmushga chiqa olmayman chunki siz mushriksiz kofirsiz men esa muslimaman muslima bilan mushrikni oila qurishi esa mumkin emas joiz ham emas bunaqa bo'lmaydi ham deydi abu talha roziyallohu anhu bundan ta'sirlandilarda sahoba onamizga qarab seni mendan to'xtatayotgan narsa bu bo'lmasa kerak balki mahr bo'lsa kerak mendan ham ko'ra ko'proq mahr beradigan kimsa keldi misol uchun bo'libki balkim o'sha narsaga bir intilish bo'layotgandir men eng ko'p mahr beruvchiman dedi lekin haqiqiy muslima ayollar haqiqiy mo'mina ayol bera oladigan javobni u muslim roziyallohu anhu abu talhaga qarab aytdilar men sizni mahringiz uchun emas faqatgina iymoningiz yo'qligi uchungina rad qildim allohga qasam ichib aytamanki agar siz iymonga kelsangiz musulmon bo'lsangiz sizni iymoningizni sizni islomingizni o'zimga mahr deb qabul qilaman dedi zarracha boshqa narsa olmayman dedi mana bu narsani eshitgandan keyin abu talha roziyallohu anhu darhol iymonga keldilar o'zlari iymonga kelishlik uchun nima qilish kerak degan savollarga javob olganlaridan keyin la ilaha illalloh muhammad rasululloh kalimasini aytdilar va sahobalar qatoridan o'rin oldilar lekin bular shunday hayot boshlaganlarini ko'rgan eshitgan siz bilan bizga o'xshagan kimsalar abu talha haqiqiy iymon keltirmagan bo'lsa kerak chunki bu ayolni oshiq bo'lib yaxshi ko'rganligidan uylanish maqsadida aytgandir degan tasavvur bo'lishi mumkin lekin asosiy gap azizlar muslima ayolga uylanganligi va iymonini u kishiga mahr qilib berganligi butun sahobalar orasida ovoza bo'ldi hatto ba'zi bir sahobalar bu sahoba onamizning matonatlariga qoyil qolib haqlariga duo qildilar iymonni mahr qilib olibdiya deb hayron qolib haqlariga duo qildilar ular chiroyli hayot kechirayotgan holatlarini boshdan kechirdi lekin mana shu bir ko'rinishda ayolni faqat chiroyi uchun oshiq bo'lib uylanganga o'xshagan abu talha roziyallohu anhu shu qadar iymonlik bo'lib ketdilarki hatto rasulimiz alayhi salatu vassalam bu kishini haqlariga duolar qiladigan holatga kelib qoldi abu talhaning bir bog'i bo'lar edi mana shu bog'ida bir qudug'i bo'lib bu quduq eng shirin suvlardan hisoblanardi rasulimiz alayhissalotu vassalam masjidga kirib ketayotganlarida mana shu joyda rohatlanib o'tirib o'sha bog'idan quduqni suvlarini ichardilar abu talhani haqqiga duo qilardilar sahobalar uchun bu sharafku azizlar rasulimiz alayhissalotu vassalamning uni uyiga kirishligi uni iltifot qilgan suvlarini ichib haqqiga duo qilishlikni hamma sahoba orzu qilardi mana shunday martaba shunday ulug' ne'mat bu sahobaga nasib qilib turgan edi mana shu bog'iga kirardilar lekin kunlarning birida rasulimiz alayhissalotu vassalam qur'oni karimni bir oyatini vahiysini boshqalarga yetkazdi aytdilarki alloh qur'onda shunday dedi sizlar o'zingiz yaxshi ko'rgan narsani boshqaga bermaguningizcha boshqa birodaringizga ravo ko'rmaguningizcha iymoningiz mukammal bo'lmaydi degan oyat tushdi mana bu narsani eshitdi abu talha roziyallohu anhu ham eshitib o'zlari juda ham hijolat holatga keldilar hattoki ikkinchi bir rivoyatda o'sha bog'larida yaxshi ko'rgan bog'larida namoz o'qib o'tirganlarida deydilar namoz o'qib to'rt rakat yoki ikki rakat namozni o'qiyotgan mahallarida bog'ida shunday o'sha qudug'idan tashqari juda katta xurmozori bo'lib eng katta daromad berardi madinada bunaqa daromad beradigan bog' yo'q edi ekan mana shu joyda o'tirib bog'iga termilib o'tirganlarida namoz o'qiyotganlarida bir qush kelib sayray boshladi haligi qushni ovoziga bog'ining chiroyliga mahliyo bo'lib namozdan adashdilar ikki rakat o'qidimmi to'rt rakat o'qidimmi deb qoldilar va o'zlariga kelgandan keyin bildilarki demak bog'ini shu qadar yaxshi ko'rarkan va to'g'ri rasulimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga borib ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi yaxshi ko'rgan narsasini boshqalarga bermaguncha infoq nafaqa qilmaguncha iymonli bo'lmaydi degan gap shu vahiy tushdimi shu oyat dedilar rasulimiz ha deyodilar man o'sha siz kirib rohatlanadigan bog'ni juda yaxshi ko'raman hatto namozimdan ham buzdi bu shuni ollohni yo'lida man sadaqa qildim qabul qilib oling dedilar shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam ham muruvvatga muruvvat ila javob berib aytdilarki san bu bog'ingni o'zingni qarindoshlaringga bo'lib ber dedilar o'z qarindoshlariga qilingan ehson eng yaxshi ehson eng yaxshi nafaqa dedi va butun o'zini qarindoshlariga o'sha bog'ini taqsim qilib berdilar bir paytlar bitta ayolni chiroyi uchun uylandi deb tasavvur qilayotgan zot shunchalik darajaga iymonga kelib qoldilar abu talha roziyallohu anhu o'sha sahoba ona bilan yashagan davrlarida eng baxtli davrlaridan hisoblanadi anas ibn molik roziyallohu anhu imom buxoriy sahih al buxoriysda rivoyat qiladiki abu talha roziyallohu anhu ummu sulaymdan bir o'g'li ko'rgan edi deydilar o'g'li betob bo'lib qolgan edi o'g'lini oldida turganlarda tashqariga ishlar bilan chiqqandan keyin qaytib kirganda o'g'li olamdan o'tib qolgan edi dedi bu sahoba lekin o'g'li olamdan o'tganini bilmas edi o'g'liga muhabbati ham baland edi bu o'g'ildan ayrilishligi bir tomonda tursinda azizlar bu ummu sulaym roziyallohu anho o'sha erini mahrini evaziga iymonni mahr deb qabul qilgan ayol erini shu darajali taqvodor qilishlikka sabab bo'lgan ayolni ham matonati katta bo'ldi o'zining xizmatchilarini chaqirib o'g'li olamdan o'tganligini bilgandan keyin hozir otasi kelsa abu talha kelsa unga xabarni aytmay turinglar meni o'zim aytaman dedi chunki bolani yaxshi ko'rganligidan jazavaga tushib ketishligi o'zini yo'qotib qo'yib musibatga chidamaganlar qatoridan bo'lib qolmasin gunoh olib qolmasin deb sahoba ona ehtiyot qildilar o'z erini shu darajada ehtirom qildilar abu talha kirganlaridan keyin sahoba onamizga qarab o'g'limning ahvoli ko'zimning qarosini ahvoli qandoq dedilar oldingidan yaxshiroq dam olyapti keyin ko'rasiz dedilar oldilariga kirib o'tkazdilar deydi man so'zma so'z aytyapman imom buxoriydagi so'zini kirib o'tirganlaridan keyin deydilar ovqat olib keldilar ovqatlanganlaridan keyin ular suhbat qildilar jimo qildilar ana bundan keyin bu kishi g'usl qilib bo'lganlaridan keyin oldilariga keldilarda hech qachon birorta matonatli ayoldan boshqa odam ayta olmaydigan faqatgina mo'mina faqatgina iymonli faqatgina taqvoli ayolgina ayta oladigan so'zlarni eriga aytdilar oldilariga o'tirar ekan shunday dedilar ya abu talha agar sizga biror kishi bir narsani omonat qilib bersa shuni ushlab turing mana bu vaqti kelganda qaytib olaman deb sizga omonatni bergan bo'lsa siz o'sha narsani ushlab turgan bo'lsangiz vaqtiga kelib o'sha omonatni bergan odam haligi omonatni qaytarib bering desa siz xafa bo'lasizmi beryotib dedi abu talha aytdilarki hayron bo'lib yo'q nega endi xafa bo'laman ekan omonat qilib bergan bo'lsa egasi so'rasa qaytib beramanda dedilar shunda ayol kishi shundaymi unday bo'ladigan bo'lsa odamlarni ta'ziyaga chaqiring olloh sizga omonat qilib bergan farzandingizni qaytib oldi dedi bu gapni aytishlik uchun qancha matonat kerak edi voy bolamlab dodlash o'rniga shunday bir matonat ila abu talhaga inom etdilar lekin abu talha bundan achchiqlanib ham ketdilar hatto ayollariga qarab man endi bulg'anib g'usul qilganda shu gapni aytasanmi nega kirganda aytmading dedilar va anas ibn molik roziyallohu anhu aytadilarki abu talha hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga bordilar oldilariga borib bo'lgan voqeani aytganlarida rasulimiz alayhissalotu vassalam ham mutaassir bo'ldilar qattiq ta'sirlanib ketdilar va so'radilarki shu holat bo'lib turganda ham sizlar shar'iy suhbat qildinglarmi dedilar ha ayoli manga bildirmasdan shu narsani qilibdilar mana o'sha ehtiyot qilganligidan deyavdilar rasulimiz qo'lingni och dedilar o'zlari ham qo'llarini duoga ochdilarda ya alloh mana shu ayolni shuncha musibatga sabr ila shunday eriga matonat ila turib shunaqa holatda ham erini duosini olaman deb shu ish bo'pti ekan yo'qotgan o'g'lini badaliga yaxshi solih o'g'il farzandlardan ato qilgin deb duo qildilar oradan hech qancha vaqt o'tmasdan olloh bir o'g'il berdi deydilar o'g'illariga abdulloh deb ism qo'ydi ba'zi bir tarixchilar o'sha hadisga bir sharh berganlar aytibdilarki rasulullohni shu duolaridan keyin to'qqizta o'g'il ko'rib to'qqizi o'lsa ham qoriyi murattab bo'lgan ekan deydilar barakalaridan mana shu narsa bilan bo'lganligi uchun ana qarangki azizlar mana bu holat o'sha sahoba onamiz bilan abu talha roziyallohu anhuning turmush qurishlaridagi o'zi mahr evaziga berilingan iymondan topgan lazzati mana shunday muslima ayol bilan yashashligi davrida har qanday musibat bo'lganda ham xursandchilik bo'lganda ham o'zlarini iymonida ishtirok etdilar qo'llaridan kelgan har bir narsada ishtirok etdilar birorta narsada o'zini olib qochmadilar qancha dunyo tomonidan ehson qilgan bo'lsalar o'zining jismi ila xizmatini ham sarvari koinotga qildilar hattoki rasulimiz alayhissalotu vassalom olamdan o'tib hazrati umar roziyallohu anhu davrlariga kelganda futuhotlar kuchayib ketdi ya'ni boshqa davlatlarga islom dinini fath qilishlik boshlandi shunda kema orqali ular endi dengizlar osha boshqa davlatlarga ham borib dinni targ'ib qilishlik holatiga bo'ldilar mana shunda boshqa bir rumliklar oldiga eronliklar oldiga va boshqa davlatlarga ketayotgan kemani hamma o'sha mujohidlar o'sha davrdagi taqvoli sahobalarni taklif qilardilar ana shunday takliflarni birida abu talha roziyallohu anhu ham keldilar u kishi endi sakson yoshdan ham o'tib ketgan edi ekanlar ancha yoshlari katta bo'lib qolgan o'zlari o'sha jang liboslarini ham kiyib shu holatda kelibdilar hatto o'g'illari ey otajon endi siz damingizni olsangiz bo'lar edi qancha qancha jihodlarda ishtirok etdingiz qancha targ'iblarda qildingiz qancha xizmat endi dam oling deganlarida ham bu kishi yo'q man endi ollohni yo'lidagi odamman mani bundan qaytarmanglar deb yig'lab turib oldilar kemaga chiqdilar bu kishi kemada ozgina yurishlari bilan deydilar o'sha yerda olamdan o'tib qoldi tarixchilar aytadiki o'sha kemaga abu talha roziyallohu anhuni jasadlarini qo'yishib olib yuvib kafanlab quruq yer chiqsa ko'mamiz deb biror joyda yer topolmasdan bir haftagacha jazirima issiqda olib yurgan ekanlar dafn qilgani joy yo'q axiyri bir orolga keldilarda dafn qilamiz deb tushirganlarida tana hozirgina jon uzilganday holatda turgan ekan mana shahidil alo bo'ldilar ana shu joyda hech kim yo'q joyda g'ariblarcha u kishini dafn qildilar o'z vatanidan uzoqlikda bola chaqadan uzoqlikda qarigan chog'ida ham o'shanday bir ollohni yo'lida olamdan o'tib shahid bo'lgan ekanlar qarangki azizlar mana shu aytilingan qissalardan oladigan bir xulosalarimizni oldimizga qo'yib olaylik ayollarni tanlashlikda iymonligini tanlaganligi uchun bo'ladigan rohatlarni tasavvur qilaylik yaxshi ko'rgan narsamizni biz shu kishidaqa infoq qila olyapmizmi azizlar ayol tanlashlikda shunaqani tanlayapmizmi hozir qaysi yigitdan qaysi uylanajak boladan yoki biror kishidan qaysi kelinni olyapsiz desak qanday javob beramiz ekan hammamizni javobimiz yo bir amaldorni yoki bir badavlat odamni qiziga uylanishlik oshiqligimiz bo'ladi xolos yoki juda ham o'zini hissiyotiga berilib ketganlar go'zal suratliklarni izlab qoladilar holbuki mana bunday diyonatlik iffatlik tayyor bo'lib turgan ollohni marhamati yog'ilib turgan qizlarga uylansa edi bularning hayoti ham xuddi abu talhadek chiroyli o'tar edi mana shuni qilyapmizmikin olloh yo'lida rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirib turgan shuni evaziga ko'ngli xursand bo'lib turgan bog'ni infoq qilib yubordi ya bizlar nima qilyapmiz azizlar biz ehsonda eng yomonini qilib o'rganib qolamiz ekan aytaylik faqatgina yaxshi narsani emas yomon narsani berishlik odat bo'lib qolgan ekan mana bu narsadan ham saqlanish kerak agar biror narsani olib keladigan bo'lsak modomiki uyimizda o'sha narsa qachon yomon bo'lib aynib qolay degandagina qo'shni kambag'alga yoki bir boshqa joyga chiqarmasdan balki o'sha toza pokiza bo'lib turgan holatlarda chiqarish kerak ekan mana bunday yaxshi ko'rgan narsalarimizni boshqalarga ham infoq qilishligimiz ana o'sha bizni haqiqiy iymonligimiz bo'ladi biz sahobalarni hayotlarini aytishlikdan maqsad ham o'zi azizlar shu bizdan juda ko'p joylarda sahobalar hayotini so'raydilar asli buni sahobalarni hayotini bir ta'sirlanib eshitib qo'ymasdan balki hayotga tadbiq qilish kerak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam sizlar meni yurgan yo'limdan aytganimni qilolmasanglar ham sahobalarnikini qilib ham allohni roziligini topasizlar dedilar sahobalar ollohni rozi qilgan kimsalar inshaalloh mana har bir marosimlarda qo'limizdan kelganicha o'sha o'qigan tarixlarimizga asosan ba'zi ba'zi sahobalarni hayotlarini aytib boramiz va boshqa ustozlar ham aytib boradilar inshaalloh shoyatki o'shalarga o'xshab bir hayot kechirsak bugungi bizni marosimimizga sababchi bo'lgan ukamizni hayotini alloh shu sahobalardan o'rnak olgan bir holatda o'tkazmoqliklarini muvofiq aylasinda bir duo qilaylik navbatda qur'onga beramiz inshaalloh allohimma yo robbiy hammalarimizni oilamizni tinchlik totuvlikda qilgin ayollarimizga sharma hayo iffat bergin o'zlarimizga himmatu taqvo bergin xonadonlarimizni o'sha sahobalar xonadonidek yashamoqliklarimizni nasib aylagin bu kuyov to'ramizga ham uzoq umr bergin oilalari bilan tinchlik farovon hayotini nasib aylagin hamma duoga qo'l ochib turgan azizlarimizni xonadonlaridan sahobalarni xulqi bilan xulqlanadigan zurriyotlarni keltirib chiqargin yo rabbiy ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر